Tito Pared, TIU Theater, Makati, Central Square. Palimang labanan ng gabi. Isa buhay, semifinals 2019. Fleta, magigay para sa parating natin laban. Luzon, Visayas, Mindanao, 2019. Palakas na palakas lang. Abang-abang kayo sa mga plano sa Ahon. Abangan nyo, Flip Top 10th Year Anniversary. Abangan nyo yan. Sa kanan ko, Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Poison 13. Isang gabi ng Webes na ang araw Doon ko naisipan na mandukot at magnakaw Labag man sa loob ko ay hindi na ako makatagal Sa karampot na kusing sa aking trabahong marangal Eskinita sa ermita, babaeng nakabestida Ako'y marahang lumakad palapit na parang espiya Mula sa likod tinutukan ko sa tagiliran ng lanseta Kung ayaw mong masaktan, ibigay mo lahat ng iyong pera Shoutout sa Hypebeat kay Sir Benji Rayala, kay Daddy Boss J, Mami Mitch, Papeng Records, PRBL, sa tito ko kay Raymat Briones, Ara Enriquez, sa RNO, De La Cruz Tracking, yan kay Mr. Brown sa director namin, sa happy birthday sa Mariko na si Desiree Deroy. At sa kaliwa naman, Davao City represent para sa inyo, magigay para ay 60! Dapat trip nila hilig Panibirit ng birit ng birit Pilit na pilit na pagmimik Sa napiling gimmick Pagkat nilamon K-pop fan nag-rap na nga yun Dati makabayan May trap ng album Matanong lang ano ba gayuwagon Wak wak wak wak wak wak wak Puro lang wak Puro lang wak Nagmistulang bibe Na natuto mag-rap Auto-tune pa Sige manatili sa pampusing rap na kahiligan na mga corny trap at sa dubi dap dap na wili sa kanya rumibat o tsaka rakili. Maging batas tayong lahat. Enjoy pa rin to kahit anong mangyari. Nanalo ng coin to si Poison 13. Pinili niya mauna 6th threat. Tigdalawa minuto. Pahinga natin. Unang balat. Ito dapat kalaban ko nung round 1. Kaso pinaayos niya kay Arik. Real talk bars! Kaya ligtas na nakahakbang and thought you played your cards. Pagtapos ko sa bata, tung bata, ang sunod, yun ang rep mo, Sarge. Pwesto yakbang, balik ka sa isayan, wala nang takas sa threat ng death nung March. Flip top! Flip up game! Yeah! Flip up, flip top game! Yeah! Ikaw yung tawag ng tawag sa akin, di ba? Di ko napakinggan bro. Numero sa numero dito sa gabing tagpo. Dalawa na na itutumba. Sunod na ang pabidang to. Total para makapasok sa finals, kailangan ko ng labing tatlo o ano. Magre-reference ka rin ng, magre-reference ka rin ng six. Buelta Valentong six. Magre-repeat ng line. Pwes patay ka sa laro kapag nag-replay, rewind. Sige gaya, sige kopya, sige recycled line panaysige, gaya ng noon na parang may six-cycle mind. Pero nasa semis na si Punggok. Say what? Ganon? Galing. Eh yung kalaban mo, panay miss call. Walang sagot sa ring, mapabisaya o Tagalog, resulta ay ganon pa rin, kaon kain, baon kahit anong gawin, ano multi? Hindi. Hindi ka nakilala sa pagmumultisyllabic rhymes. Mas nakilala ka bilang may multi-capid styles. Mukha lang, mukha lang, mukha lang nagmumulti kasi kada laban binabanggit na yung multi 90 times. Tangina, pero kung usapan ay tugmaan, di na sa akin yung tanong. Tao mismo ang magsasabing matik sa akin to, baon mula kay Aklas hanggang kay Shei, puta akin ang taon. Wala na mas tutugma pa sa ika-anim ang kampiyon, sa ika-anim na kampiyon. Kaya, kaya mister, kaya mister Marco Lacson, yung sugal gawin mong double yung pera para todo yung benta. Matematika sa akin sa sobrang bobo mo sa letra. Bisayang kaliwete sa bungumbo ang rekta, itong si Marco inabot sa pak naging Antonio Barrera. Kaya, oh Marco Lacson, eh, ayun pala, apelyedo nito Lacson kahit walang bilang yung tanga. Magiging lason sa lason pag tinanggal ko tong si lason ka na. At yun ay, at yun ay ABC sa name flip, wordplay, pare yung punto, rekta ba, repa, na parehas tayong may numero sa pangalan pero gusto kong malaman eh kung kaya mong makipagsabayan ng letra sa letra. Sinabihan pa akong punggok. Kala mo kung sinong matangkad gago ba to? Tarantado, pag pinugutan kita ng ulo, mas matangkad na ako sa'yo. Tinalo mo si Lance? Congrats kung ganon. Yung Lanceta, hindi bumaon. Eh paano ba naman kasi, aspakan pa lang, pinapurol ko na yon. Usapang multi baka mo, so feeling Marlon pero Ramas ka, ganon. Oo, sinuwerte kay Lanceta tong luning carbon, pero malas ka ngayon. Tirador ka ng timog, Pwes ako'y pusakal ng Central Luzon. Mga tira mo'y bitin kaya masakit sa puson. Di mo kayang magrebat, wala kang kalakip na tugon. Ngayong si Luni ay pansamantalang napiit. Huwag ka nang magpilit, maging panghalip dahil kung meron mang kapalit, ako yun. Oh! bakit ay mamamarkahan ng ex talaga. No offense, may pecs pa pala. Pwes wag kang mag-alala, ikaw na ang next tanga ka. Oh! Nadamay ka na pex na parang photobomber. Malaswang galawan, animoy, agogo dancer. Yan ang ayoko brother. Mga bobot cancer. Magtatanda. Tong mga sabik na pumutok na parang lolo thunder. Kasi kahit mag dos por dos pa kayo ni Apex, di kayo uubra kay Moko Jin. Mga Coco Lambert! Dahil ako'y masiba sa pagkain, lamun sa akin kahit anong putahi ang ihain mo. Kita mo naman sa laban namin ni Balakid na ultimo hindi handa kinain ko. Kaya magmimistulan tong tupa ng inatngat ng leyon. Walang binatbat sa akin tong rapper na mukhang bisaklat ang ilong. Kasalanan ni Lanceta kung bakit ba naging ganto nakalusot ka sa bantay bata 1, 6, 3 kaya naipit ka sa labing tatlo! Mahilig kang maglaro ng numero, di ba? Aba yung tricks mo, ang galing. Pero 13 kalaban mo, kaya kahit doblehin yung 6 kulang pa rin. Kaya tataihan kita sa... Kaya tataihan kita sa mukha para mas maganda. Biruin mo, kailangan ko pa magbawas para lang madagdagan ka. panay kahambugan lang ang alam, puno ng inggit sa katawan, kalibugan sa mga babaeng tagahanga at katakawan sa pagkain di sa kanya nakalaan, pinairal ang katamaran, pagkaganid sa katanyagan, hanggang sa magtanim na ng puot at galit sa kahangalan. Nakuha niyo ba yung pinupunto ko? Dito sa lecheng to, nung kinulang yung ika-anim na kailangan ng seven deadly sins para tumbasan yung trese ko. Kaya gag, kaya babaguhin ko slogan mo, at saksi ang mga tao, ito'y hatol ng 3GS, ikay labis kong minaltrato. Pag dinoble daw yung 6, di daw aabot sa 13. Corning mention. Gago pag dinoble mo yung 6. Well, shout out sa comment section. Tang inang gagon to. Kala mo yung banat mo pang baon. Pag dinoble yung 6, 66 yon. Gago. <laughs> Tinalo niya si Mzite. Gamit sulat galing FB. Pwes Mr. P, di pang big shot yung tinumba mo na MP, Tangina bars na kagad set up pa lang, yan hindi makuha ng ibang MC. At tignan mo sa alpabeto, hanggang M ka lang 13. Malayo ka pa sa ST. At dahil sinasabi mo magaling ka mag-multi, tulungan mo nga ako, anong, anong multi ng tinumba mo sa MZite brother? Pwede ba yung nagpasulat ka kay MZite after? Hindi, ganito istorya. 2019 is sa buhay. Ito'y binuko na kasama mo. Yung mga bara mo kay Dosage at Balakid, tatlo kayo noon na nag-aano. Puta si Mzite, nag-share ng linya, dalawang boss mo kailangan mo. Puta si Mzite, nag-share ng linya, dalawang boss mo kailangan mo. Di lang pala mo ko, Jin puta, pati dos por dos kalabang ko. Puta, puta sa klolo, agad grupo, Mr. P, pambihira tulungan sa lutuan. May kakampi tagahiwa. Pano kapos kasi sa bar kaya CP ay tila nakasalalay sa 3G. Eh, CP mahina! Lanseta, ganun mag-wordplay, bobo ng putang inan to. Lahat daw ng estilo, kaya niyang gawin. Kahit ano multi ni Luni, scheme ni Batas, flow ni Damsa, pagtime ni Arik, ah basta lahat inako nito. Tapos, pag-usapan natin yan at maganda ka na lang o oh, kasi ma rape you so hard, total sanay ka naman sa dami ng tamod na pinasok sa'yo. Daming stilo, walang na master. Daming stilo, walang na master. Agresibo lang, boy. Saktong nag-costume ng Captain Jack of all trades. Feel na feel yung daloy. Ngayon tumingin ka sa salamin, gamit ang iyong salamin, di ba hirap pa rin matukoy ang tunay na sarili niya, hoy, ang mokojin mo na dala, panggap lamang pala pagkat hindi mo pa, di mo patansya kung sino ka, hoy! Pero may, pero may, may diferensya din ako sa mata. Eh kaso, siya rin, ganito. Oo, saring ganto. Reverse genjutsu, ala itachi upang tanggalin ka sa ilusong kinababaliwan mo. hindi mo, hindi mo gets, hindi mo gets, you're like everybody's bitch sa pangungopia lang sa gana. At oo, mahiya ka na darating ang araw na lahat magagaya ng poison pero walang poison magagaya. Looney, di ba? Idol mo si Looney, di ba? Well, you stay sa temptation. I-maintain niyang label mong fake imitation. Kung ikaw yung next na Looney, ako yung next generation. Gaya-gaya pala ha. Gaya-gaya pala. Round 2 na. I-review naman natin mga linya mo. Sarap gamitin ang logo ng uprising upang batukan tong bata mo. Naturingan kang uprising pero sa atong duwa ako ang mas kamao. Pinakamayaman sa pagadian, may sarili siyang mundo. E sobra ng gasgas yung mga linya mong yun bro. Kala nila original yung mga barang dala mo. E gaya-gaya ka lang, six threat puta, para kang ako. At least di ako bumibitaw ng hindi sirkus pinunta ko dito, ba't ako mapapasubo ng lanseta? Uy, binago. Tarantado. Ang sinusubo doon, espada. Sobla yung ideya ng ender niya sa round 1, kaya yung momentum na namlay. Kakasubo ng jutay, pati sa battle na apply. Pagsasabayin, dalawang bano. Ako ang taga-supel. Di ko tinutukoy pagiging fan ng bano pag sinabi kong ako ay makatukil. Tang Tanginang linya yan, pang inutil. Grabe, ang lupit. Naisip mo pa yon. So pwede ko rin palang sabihin para kang takore kasi sa akin, ketel ka ngayon. Ganun ba yon? Tukil-tukil yung crowd react naman. Alatang bandwagon. E noon pa lang sinabi na yun ni Flick G kay Badang. Ang inon to, pupa lang pupa. Kaya kaya, kaya ka rin pala. Very good. Congrats! Nice fight, tang ina mo. Biruin nyo, ika-anim, tapos nag-line bite sa ikatlo. Kinall out lang kita, feeling mo, kalibel ka na namin. Pinakagat ka lang sa pain. Sa pag-aakalang putok na siya, six-chamber revolver, pinaikot ko lang yung anim. Pero ituloy natin yung gun bars. Ituloy natin yung gun, ba- gun bars. Uubusin ko lahat ng bala. Di ka naaabuti ng bukas na kupo. Magmumukha kang si Clerin, anim na butas sa noo. Peng! Peng! Peng! Peng! Peng! Peng! Ano? Nakuha nyo bang magbilang? Oo, anim na putok para bang rapidong tigang. Huwag mo akong subukan, Fluvet. Huwag mo akong subukan, Fluvet, Floy. Matagal na akong proven boy at alam nyo yan mga tol, nananatiling low-key lang pero sa battle malaktor. Kaya bahala na si Batman ngayong nagseryoso na ang dating Joker like me dahil kung nakay 6 threat na ang L ang nakay poison IV. L, V, ganyan mag-bash mamahalin kaya tigil-tigilan nyo na yung kasasabi ng sardina sa akin. So hindi pala hindi pala lanseta, dapat espada. Tarantadong to. Lanseta o espada, ah basta nilamong ko. Lirikal. Lirikal sa tipikal. Kaya ipagkukumpara nyo dito sa akin, malaking pakyu. Yung, pag, yung pagre-reference mo ng patok mo na social media, nagiging deja vu. Kaya kung walang matinong nag-react sa'yo dito, sabihin mong mahina ang TIU pagkat pulpul sa teknikalan kaya double meaning na kagad pag sinabing mahina sa TIU. Kasi pang, kasi pang isa, kasi pang isa buhay ba yung Jonel, Dante Golapa, ah, sarado. Tas tuwang-tuwa ka bay, mga bara barakong tumatatak abay, tao mismo nagpapakalat panay. Tandaan mo iba yung sumasabay sa trend. Sa trend ang sumasabay. Mga banat, mga banat, Jejemon. Pangalan, Jejemon. Yung muka, pag may alak, may balak. Ano yan? Jeje song? Bibe? Kaya, kaya pala pandak bars. Uh, ano ba? Ano ba height mo? 3 feet, ha, sir? Di ka top tier, di rin underrated. Doon ka sa midget rapper. Pag, pagtapos ito, sa ka lang diretso ka ng 6 feet under. But fuck them short jokes. Baliga, one left short. Di makakaabot ng finals. Total, sanay ka naman sa one step short. Ito ay, ito ay dream match. Dream match mo lang. Ito trivia kaalaman. Last year ko pa dapat to kalaban eh. Unibersikulo 6, ahon 9, kasi si pare nag-alangan. Tapos biglang hamon nung ahon, woo, si Jeje palaban. December 14, 15, yung ahon 9. Petsa mismo nagsasabing walang tracing nagparamdam. Ano yon? Sulat muna bago kumpirma. Talagang grabe na yung chance. Tarantado, matagal mo na akong tinatarget after pa nung battle mo kay Lance. Kaya pala nagmumukhang advance yung writing kasi yung writing mo advance. Mula nung, mula nung labang ko kay Tats, panay paramdam. May balak pa lamang apak ng sapatos. Pwes middle finger dito sa pusi, parang babaeng nagparaos. Now I just snap Tupok buong Marveles sa aking pag-alatanos. Kung ikaw nagne-name drop, ako nagde-drop name. Laglag pangalan mo pagkatapos. Ngayon asa na? Ngayon asa na? Asa na yung yabang? Kinain lang pare. Sira ang imahe. Giba at sinaing sa aming finale. Ngayon sinagot ko tawag mo ano? O di ba wala ring sinabi? Pati si Apex, sinulatan nito. Ganong kalala pagkaputa niya. Kakahanap mo ng big fish, na bingwit mo, barakuda na. Wala, wala kaming paki sa'yo. Maging relo, di mo ba yon nakuha ha? But I'll give my last round dito sa 13 para pagtapos nun yung alauna na! Kaya, kaya wala na tumuko, Jane maiging tinablako, mula puno sinibak biyak niligpit nilang sinilaban naging abo na lang sabay silid sa sako, sa kamay ng DDS ikay malinis sinagbako. ito na ang huling yugto. Ito na ang, ito na ang huling yugto. Salpo ka ng dalawang tamod ng hari, kaya iyong ginalingan. Pareho tayong umani sa kanyang itinanim, ngunit bakit ngayon siya ang tinaniman? Dapat, ikaw dapat ipalit ulo. Puta, yun na lang ang choice. Dahil kahit anong luni-luni moves mo dyan, puta, kulang pa sa poise. Kasi ang banta walang silbi, kapag hindi ginagawa. Pero ang lason na kamamatay kahit hindi sinasadya. Kaya sa lahat ng panig sa kanya't galit sa akin, sige po na. Ngayon yung masasaksihan, bakbakan na mala pelikula. Nakahandat, nakaamba, buong puwersa, inipo na. Pagsapak, gewang-gewang tong manok nyo kahit hindi pula. Panay na lang basuntok na babanggit abay nakakaumay din. Oo, pirata, kalaban mo, pero yung hook ko kulay green. Tanggal ulo, parang hipon. Kapag ako na nadista, ganyan mambastos ng taga Davao, parang Ramon Bautista. Hoy, sak maestro, hindi to eleksyon. Kung napredict mo yung pagiging pangulo ni Digong, pues ibahin mo to ngayon. Ini-endorso mo pa to, kasi magkakampiyon daw to subalit Pagugulungin ko ngayon, total, minamarket siya nung adik. Parehas lang naman kayo. Pero para pagtakpan yung bisyo niya, kung sino-sino dinadawit. Pero matanong ko lang, magkakatira ba to kung hindi gumagamit? Ang sabi ko, ganyan ang tirador, magkakatira ba to kung hindi gumagamit? Magkakatira ba to kung hindi gumagamit? Kasi tirador daw siya ng timog. Linyang lagi niyang diin. Kung yung lansetang binigay sa'yo, nagawa mong tupiin, pues yung lanseta ni Gregor may nagawa tong baliwin. Kasi lason man o lanseta, Juliet man o si Elsa, hindi mo maaatim ang krimen na nakuha kong gawin dahil ultimo kay Romeo at Lando ako pa rin ang salarin. At sa bigat ng bitbit ko, iiwan ang gitgit to Di maapula ang init kahit anong pilit kakahirit mo. Lansetang binabad sa poison. Saksak mo sa dibdib mo. Hihinto ang pintig bro. Hindi ito bagong disenyo ng lanseta. Ito'y lason sa isip nyo. Ganda ba yun? Gwelta itong 6, Poison 13 verse 6 threat. Mag-iayos beses. boto, advancing sa finals, boto ng Horado, 6-1, magigay, para ay 6-3. Yeah! isa siya, pinaka mahirap, isa, isa lang siya, pinamahirap i-judge na battle, pero binigay ko kay 6. Uh, ah, round uh, round 1, uh, ah, binigay ko kay Poison Energy. Ang nasabog yan. Tapos, uh, ang daming quotables sa round na yon. Round 2, pinakadikit para sa akin, pero slight edge para kay 6. Uh, pero pukuha sila doon eh. Uh, tapos, uh, dami ng quotables. Tapos round 3, uh, kay 6 para sa akin kasi nagkatalo sa angles. Parang feeling ko si Poison on that round parang naubusan ng angles. Pero solid yung mga lines ha, ah, solid. Pero tingin ko yung nag-separate sa kanilang dalawa dun sa round na yun. Mas direct uh, and uh, mas may kwento uh, yung round na yun kay 6 Red. So yun, 2, 3, kay 6. Yun, ah, uh, ang ganda, ganda ng laban eh. Pero judging ko na lang, bale, round 1, round 1 para sa akin malinaw kay Poison yun. Pero round 2 and 3, dikit talaga. Pero gina ginamit ko na lang yung personal preference ko. Round 2 3 para sa akin, mas natripan ko ng konti yung kay 6 threat. Ganda, magandang laban. Matita ka naman bukas. Yun, Invictus, uh, para sa akin, round 1 kay Poison yun. Para sa akin, yun yung pinakamalaking agwat ng battle pagdating sa round. Pero para sa akin, round 2 sa round 3, Nakuha na ni 6 threat yun. Yun, kaya round 1 po is all round 2, round 3, 6 threat. Yo, Bruce, ah... ah, uh, kay 6 threat versus Poison 13. Na ako yung nag-iisang bumoto kay Poison 13 kasi para sa akin na kahit nag-stumble siya nung round 3, para sa akin kasi mas mas tumatak yung mga punchline niya na binitawan para sa akin lang <laughs> ha. Kaya binigay ko yung boto kay Poison 13. Pero congrats kay 6 threat sa pag-move sa final. Yeah, uh, binoto ko si Six. Round 1, malinis yun kay Poison. Round 2, kay Cruz ay kay Six yun. Round 3, yung stumble na konti ni, ni Poison na yun, yun yung naging deciding factor. Kailangan may matisod ng konti para lang may manalo dahil pareha solid. May, mahirap husgahan yung gano'n. Actually, wala. Preference na talaga. So, yeah. Congrats kay Poison. Gradske i sixth Threat. solid kayo. Yeah. Uh, round 1, binigay ko kay Poison. Uh, lakas ng aggression ni Poison doon. Round 2, ginawa kong tabla. Round 3, binigay ko kay uh, sixth rep. So, tabla yung second round, yung first round kay Poison. Then kay sixth Threat yung uh, third round. Then, uh, eto na, sobrang dikit ng laban dito pumapasok yung uh, one miss you die na, na sinasabi nila. Uh, merong isang uh, slip up lang si Poison. So nasilip yon ng uh, iba natin mga judge. Siyempre nasilip ko rin yon. Uh, although lumamang si Poison sa aggression, pero kulang pa rin yung ginawa niyang aggression para mahukay yung uh, huli. Kasi uh, ang pinakamahalaga para sa akin sa panitikan yung uh, ender, yung uh, ulo tsaka yung ender. So doon pa siya nagkamali sa ender. So naka-apekto yon sa buong performance na ginawa niya. So, sa scorecard ko tabla pero overall, kasama pati performance, 6 3 threat. Yo, Cooper. Um, isa ako sa mga bumoto kay 6 3 threat. tina, sobrang hirap nito. Ito yung mga masasabi mo na sobrang pagsubok rin sa mga kurado ng flip-top lumabang si Poison eh. Para sa akin, lumabang siya. Pero overall, si Six Threat. Lalo na yung banat ni Poison na 163 6 3 Putang ina, sobrang lakas noon. Sobrang tumatak yun sa akin. At yung banat rin ni Six Threat na, na yung drop, drop name, yung dami niya pong dami nilang suntok. Kaliwaan, kanan. Pero yun, overall nga, si Six Threat. Six Threat